إذا شرب الكلب idha shariba lkalbu pindi atakapokunywa mbwa fi inai ahadikum katika chombo cha mmoja wenu falyaghsilhu sab'a basi akioshe hicho chombo mara saba walimuslimin na riwaya Imam Muslim ulahunna biturab moja ya hayo maosho iwe ni kwa mchanga ulahunna biturab moja ya hayo maosho iwe ni kwa mchanga walahu fi hadithi Abdullah ibn Mughaffal na pia imekuja katika hadithi katika kadhia hiyo hiyo ya Abdullah ibn Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama mjumbe wa Allah qala amesema idha walagha alkalbu idha walagha alkalbu pindi atakapokunywa mbwa fil inai katika chombo faghsiluhu sab'a basi hicho chombo mkioshe mara saba idha walagha kalbu pindi atakapokunywa mbwa katika chombo faghasiluhu sab'a basi kiosheni hicho chombo mara saba waafiruhu waafiruhu thaminata na mkisugue ile mara ya nane kwa kukiosha biturabi kwa kutumia mchanga na mkisugue hicho chombo kwa mara ya nane biturabi kwa mchanga hadithi hii ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu inazungumzia kuhusiana na nadhafa na altaharatu usafi unaoingiwa na najisi ya mbwa hadithi ya kwanza iliposema idha shariba alkalbu wanasema al pindi atakapokunywa alkalbu neno al alif na lam wanasema hiyo al lilistighraqi al lilistighraqi kwa maana ya kwamba fayashmalu jamii alkilab wanakusanywa ndani yake mijibwa yote pindi watakapo atakapokunywa mbwa neno mbwa hapo maana yake ni kila jibwa sawa sawa itakuwa walau kana kalbu saidin au kalbu hiras sawasawa itakuwa ni jibwa lile la kuindia au ni jibwa la kulinda au ni mbwa wa kulindia sawasawa ataingia mbwa huyo wa kuinda au mbwa eh, wa kulinda wote unaingia pale kwamba idha shariba alkalbu pindi atakapokunywa mbwa fi inai ahadikum katika chombo cha mmoja wenu fali ya falyaghsilhu sab'a basi hicho chombo akioshe mara saba aliposema wali walimuslimin ulahunna biturab ulahunna biturab na neno ulahunna hapa limekuja kwa lafdhu taanis limekuja kwa lafdhu at-ta'anis at-ta'anis bali imekuja riwaya kwa lafdhu al-mudhakkar awwaluhunna biturab ipo riwaya imekuja katika lafdhi ya mudhakkar na lafdhi ya muannas na lafdhi ya mudhakkar kuna ikhtilafu katika kadhia hiyo lakini sisi twende kwamba katika kauli ya kwamba tume sallallahu alaihi wasallam amesema moja hayo maosho yawe ni kwa mchanga na hadithi ya Abdullah ibn Mughaffal Abdullah ibn Mughaffal Abdullah ibn Mughaffal huwa ahad alfuqaha alashara huyu ni mmoja katika mafukahaa kumi alladhina ba'athahum Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mmoja ya mafukahaa kumi ambao aliyowatuma Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu liyufaqiha an-nasa bil-Basra ili aende akawafundishe watu ilmu huko Basra Iraki na huyu bwana Abdullah ibn Mughaffal mmoja katika mafukahaa hao alikufa mwaka hamsini na tisa hamsini na tisa na huyu pia sahaba huyu qad baya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ar ridwan katika ile ar ridwan kwa maana al hudaybiya na ar ridwan huyu alifanya alikuwepo katika wale waliofanya bai'a waliotoa mikono yao kufikia kiapo cha utiifu kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa ajili ya kwenda kuingia maka kufanya umrah na kipindi hicho cha bai'atu ridwani huyu Abdullah ibn Mughaffal kana yamsiku bighisani shajarati linabii sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameshika eh, ameshika bighisan ameshika tawi la mti kwa mtume alayhi salatu wasalam kwa ajili ya kumkinga na kivuli sallallahu alayhi wasallam alikuwa ameshika tawi la mti kwa ajili ya kumkinga na jua katika hiyo bai'atu ridwan alikuwa ni huyu Abdullahi ibn Mughaffal Abdullah ibn Mughaffal kwa nasema hapa idha walagha neno walagha idha walagha hii ni, mawi na mudhari'u yake nasema yalahu mudhari'u yake nasema walahu yalahu na neno walagha wanasema ni shariba tarafi lisanihi ni mtu ni mbwa kunywa kwa ncha ya ulimi wake mbwa kunywa kwa nchi ya ulimi wake an lisanahu fi lmai fayuharikuhu ni mbu wa kuingiza ulimi wake katika maji na akautikisa ule ulimi wake katika maji walau lam yashrab hata kama hatokunywa walau, walau lam yashrab na hata kama hatokunywa lakini kitendo cha kuingiza ulimi wake jibwa katika maji fayuharikuhu na akautikisa ulimi wake kitendo kile kwa lugha ya kirabu kinaitwa walagha ومضارع يا له مضارع يكي يا له أسمى إذا ولغ الكلب في إناء أحد في في الإناء فغسلوه سبعا وعفروه نينو نينو وعفروه التعفير التعفير ونسمى هو التمريغ هو التمريغ نقول خسوجوا كله هو التمريغ وما ومعنى يخسوجوا biturabi kwa mchanga biturabi kwa mchanga وهذا الحديث انفرد به مسلم نتمشي hili la Abdullah ibn Mughaffal riwaya hii amejipokesha nayo al-Imam Muslim amejipokesha nayo al-Imam Muslim طيب katika hadithi hizi mafundisho tunayoyapata hapa kwamba mbwa anapokunywa sawa sawa akaingiza ulimi wake katika chombo cha mmoja wenu akiingiza chombo akiingiza ulimi wake katika chombo cha mmoja wenu mbwa basi hicho chombo kiosheni mara saba na mara moja katika hizo maosho ioshe kwa mchanga na aliposema mtume الله عليه وسلم idha shariba alkalbu fi inai ahadikum katika chombo cha mmoja wenu haina maana ya kwamba chombo cha mmoja wenu kwa maana ikuhusu wewe tu peke yake kwamba mbwa akija akanywa au akaingiza ulimi katika chungo chako wewe ndiyo ukioshe mara saba na mara moja ukioshe kwa mchanga haina mani, haina maana hadithi hiyo kwamba hivyo kwamba idha shariba alkalbu fi inai ahadikum atakapokunywa mbwa katika chombo cha mmoja wenu kwa maana si sharti si ufahamu ya kwamba sio ufahamu ya kwamba yule mbwa akanywa kwenye chombo chako tu ndiyo uoshe mara hizo na uoshe katika kaifia hiyo la bali inawezekana hata akanywa kwa mwingine na ndiyo maana ile kanuni inasema falqaidu alaghlabiyu la mafhuma laha falqaidu alaghlabiyu la mafhuma laha kwamba qaidi ambayo ni aghlabi qaid kifungo ambacho ni cha mara nyingi mfungo ule ambao ni wa mara nyingi la mafhuma laha haufahamiki hauna mafuhumu hivyo yani kwa maana ya kwamba lau wewe utamuona mbwa kwa jirani yako amedumbukiza ulimi wake katika chombo amedumbukiza ulimi wake katika chombo anakunywa basi kile chombo kile yatakikana kioshwe mara ngapi mara saba kwa nini kwa sababu mtume anasema idha shariba alkalbu fi inai ahadikum atakapokunywa mbwa katika chombo cha mmoja wenu haina maana kwamba sharti anywe chombo chako a hata kama atakunywa kwa mwingine kwa sababu kanuni inasema falqaidu alaghlabiyu la mafhuma laha qaid alaghlabiyu la mafhuma laha kwa maana kile qaid hapa mtume akasema idha shariba fi ina ahadikum chombo cha mmoja wenu kwa maana kikiwa cha yule pale cha yule kule cha mmoja wenu yote yule kikiwa cha huyu kikiwa cha yule basi kiosheni mara saba tayib na katika hadithi hii pia mafundisho tunayoyapata katika hadithi hii kwanza kabisa ni jambo la mbwa annajasatu thalathatu aqsam najisi ziko za sampuli tatu najisi ziko za sampuli tatu ya kwanza ni mughalladha na ya pili ni mukhaffafa na ya tatu ni mutawassita najisi ziko za sampuli tatu ya kwanza ni mughallawa maana yake ni ile kali sana ni ile najisi ambayo ni kali sana najisi ambayo ni kali sana halafu kuna vile vile najisi ambayo ni mukhaffafa najisi ambayo ni mukhaffafa hafifu nyepesi halafu najisi ya tatu ni ile mutawasita ipo kati kwa kati najisi ambayo ipo kati kwa kati anajisi mughalladha najisi ambayo ni, ni kali hiyo najasatul kilab ni najisi ya jibwa majibwa yote najisi yao ni najisi mughallaba mbwa najisi yake najisi mughallaba kwa hiyo sawasawa itakuwa ule ute wake na sawa itakuwa ni baulu wake baulu yake mbwa yani mkojo wake najisi ya mbwa ni kali sana hiyo ya kwanza najisi ambayo ni mukhaffafa ni ile imegawanyika katika sehemu mbili najisi ambayo ni mukhaffafa imegawanyika sehemu mbili kuna baulu dhakari sabiye baulu zakari saghiri alladhi lam yaakuli taama ni mkojo wa mtoto wa kiume mdogo ambaye hajaanza kula chakula yahya ala labani yani yeye kazi yake ni kunywa mafuni kunywa maziwa tu basi mkojo wa mtoto mdogo wa kiume ambaye hajaanza kula chakula yahya ala labani anaishi tu kwa kunywa maziwa mkojo wake na yake ni najisun mukhaffafa najisi yake ni mukhaffafa na kismu thani kigawanyo cha pili katika najisun mukhaffafa ni almadhiyu almadhiyu almadhiu madhi madhi ni najisi mukhaffafa kwa tunapata ya kwamba najisi katika sehemu tatu mughalladha mukhaffafa mutawassita mughalladha najisi ya majibwa mukhaffafa imegawanyika sehemu mbili sehemu ya kwanza ni baulu dhakari saghiri alladhi lam yaakul at'am yahya 'ala al-laban mbili al madhi madhi madhi najis mukhaffafa ama najis mutawassita najis mutawasita hii unasema ilmi ni fabaqi najasat ni basi ya najisi basi ya najisi ambayo sio hizi najisi isiyokuwa hizi ambazo zimetajwa hapa najisi wake inakuwa ni mutawassita mpaka najisi ya nani ya nguruwe najasatul khinzir inaingia humu ndani yake katika najasatu almu almutawassita tayib kwa hiyo utaona ya kwamba najisi ya mbwa ni najisi kali sana najisi ya mbwa ni najisi kali mno ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ioshwe najisi hii ioshwe mara saba na mara moja ioshwe kwa mchanga na kuosha kwake sawa sawa itakuwa mwanzoni au itakuwa katikati au itakuwa mwisho yani ule mchanga sawasawa itakuwa ni mwishoni sawasawa utatumika mcha, katikati sawasawa utatumika mwanzoni yote inaingia kwamba mara moja katika haya maosho yatumike kwa kuosha kwa mchanga lakini hadithi ya Abdullah ibn Mughaffal na hadithi ya Abi Huraira kana kwamba unaiona ina taarud kwa sababu ya, Abu, ya, ya, Abdullah ibn Mughaffal anasema waafiruhu athaminata biturab waafiruhu athaminata bi-turab kwamba chukueni mara ya nane kwa mchanga na hii inaambiwa kwamba hadithi ya Abi Huraira iosheni kile chombo mkioshe mara saba jamaa ahlul ilmi na kusema wanachuoni wamekusanya hadithi hizi mbili na kusema ya kwamba hadithi hii hizi hazina taarud kana kwamba hadithi ya Abi Huraira inaonyesha mara saba zote ioshe kwa, kwa maji na ya mara ya nane inaunganishwa hadithi ya Abdullah ibn Ghaffal ndio ioshe mara ngapi mara moja kwa mchanga ioshwe mara moja kwa mchanga kana kwamba hadithi ya Abdullah ibn Abi Huraira inaonesha mara saba yote ioshwe kwa maji halafu mara moja ile mara moja yake ile ioshwe kwa mchanga ambayo ni hadithi ya Abdullah ibn Mughaffal na hiyo ndio ilikuwa imeondekana ishkali tayib masala mingine katika hadithi hii tayib je inafaa kusikuosha inafaa kuosha chombo kwa vyenye kusafisha tofauti na mchanga inafaa kuosha chombo ambacho kimerambwa na mbwa kukiosha cho chombo kwa vile vyenye kusafisha kwa vile venye kusafisha tofauti na mchanga dhahaba alimamu ahmad dhahaba alimamu ahmad ila anna ma qama maqama turab yu'ta hukmuhu alimamu ahmad yame kuna na kauli ya kwamba anna ma qama maqam التراب chenye kukaa mahala pa mchanga yu'ta hukmuhu inapewa hukumu yake kwa sababu anasemaje anasema li anna alqasda huwa an-nadhafa kwa sababu makusudio ni kusafisha tu basi kwa hiyo chochote kile ambacho kitakachochukua nafasi ya mchanga kitachukua hukumu ya mchanga kwa sababu kusudio ni kusafisha tu wadhahaba shafi'i wadhahaba shafi'i na amekwenda kauli yake alimamu shafi'i fi madhhabihi katika madhehebu yake ta'yinu turab yani yeye ameuainisha tu kwamba mchanga mchanga ametosheka na kauli ya mtume idha shariba alkalbu fi inai ahadikum falyaghsilhu saba ulahunna biturab moja yake ni kwa mchanga na kauli hii qawahu ibn daqiq ameipa nguvu alimamu ibn daqiqi al na kwa kusema bi anna turaba jaa bihi nas alimamu ibn daqiq al-idi amesema ya kwamba mchanga ndiyo imekuja dalili kwa hiyo Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala yeye anaona kwamba katika madhehebu yake taayinu turab anauainisha mchanga kwamba mchanga ndio utumiki katika kuoshea najisi ya mbwa kauli hii Imam Shafi'i qawwab ameipa nguvu alimamu ibn daqiqi al-idi kwa kusema bi anna turaba jaa bihi nas kwamba mchanga ndio dalili imekuja dalili ya mchanga ndio imekuja kisha kabisa akafunga dimba al an Nawawi rahmatullahi alayhi na kusema la yaqumu al-ashnanu wala sabunu au ghairuhuma haitochukua nafasi haitokaa haitokaa al-ashnanu Alashnanu hizi shampuu haya mashampuu madawadawa yanatumika kusafishia au majani haya ya, ya, ya mipapai alashnan la yaqumu alashnan haitwa simama ashnan mashampuu haya madawadawa manini wala sabun wala sabuni au ghairuhuma au viwi tofauti na hivi viwili maqama turab ala al-asah sehemu ya mchanga na hii ndio kauli ya sahihi zaidi kwamba usije ukasema bwana jibwa limeramba pale basi ngoja nichukue sabuni mimi nichukue omo la alimamu nawe anasema sabuni haitakikani kusimama nafasi ya mchanga ha ngoja nitafute shampuu mimi au nitafute haya madawa haya ambayo yanatumika kusafishia madawa yanaletwa na watu au kutafuta majani ya, ma, ya, mi, ya mipapai eh, au mabomba yake yani katika lengo la kusafisha waambiwa vyote hivi havisimami havikai mbadali mwa mchanga ubakie mchanga vile vile bali sio hivyo tu hata buhudhi ilmia bahthi za kielimu za kisaizi sasa hivi zimeonyesha ya kwamba usafishwaji wa mchanga ni bora zaidi kuliko usafishwaji wa visivyokuwa mchanga katika kuitoa najisi ya mbwa yani hata hizi buhudhi za, za kielimu za kidunia zimechunguza usafishwaji wa najisi ya mbwa kwa kutumia mchanga na usafishwaji wa najisi ya mbwa kwa kutumia sabuni na haya madawa kipi ambacho tunqi kinachosafisha zaidi kipi ambacho kinachosafisha zaidi kauli wakaiona ya kwamba kinachosafisha zaidi hapa ni, na, ni mchanga mchanga ndio ambao unaosafisha zaidi tayib hiyo ni kadhia ya mbwa kuramba kuingiza ulimi wake ndani ya chombo kwamba haitakikani kusafishia zaidi ya mchanga na mara moja isafishwe kwa mchanga na mara saba zote tusitumie maji fakaifa idha bala fil inai vipi mbwa atakapokojoa kwenye chombo sasa mbu sasa akakojoa maana hadithi imekuja katika upande wa nini wa kuingiza ulimi wake je atakapokojoa sasa mbwa katika chombo aljawabu ni kwamba hadha aula hii ndio itakuwa bora zaidi katika kuosha mara saba na mara moja kuosha kwa mchanga na hii ndio kauli jumhuru ahlul ilmi kwamba ndiyo bora zaidi kama atakutelea kwenye chombo mbwa basi mara saba osha kwa maji na mara moja osha kwa mchanga kwa sababu najisi ya mkojo ndiyo kawia hii ni bora zaidi osha kwa mchanga mara saba na mara moja mara, mara saba kwa maji na mara mara moja kwa mchanga tayib kwa hiyo hiyo ndio hadithi ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia hadithi ya Abi Huraira kutuletea kuhusiana na tahara ya najisi ya mbwa tahara ya najisi ya mbwa طيب نعم حديث ناني حديث سابع أظن الحديث السابع عن عمران مولى عثمان بن عفان انه راى عثمان دعا بوضوء دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال من تاب من توضأ نحو وضوئه هذا ثم صلى ركعتين لا لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه يقول عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه فكليو دوكو حمران مولى عتيق مولى ما عتيقه مولى atiquhu manake Umar Uthman bin Affan alimwacha huru radiyallahu anhu annahu huyu Humran asema raa Uthmana alimuona Uthman daa biwadu'in akiomba maji kwa ajili ya kuchukua udhu daa biwadu'in aliomba na alitaka maji kwa ajili ya kuchukua udhu alipoletewa chombo cha kuletea cha kuchukua maji ambacho ili kwa lengo la kuchukua udhu fa afragha ala yadayhi fa afragha ala yadayhi <clears throat> akamimina maji juu ya mikono yake miwili yadaihi hapo maana kafaihi juu ya viganja vyake viwili fa afragha ala yadayhi min inaihi akamimina juu ya viganja vyake viwili kutokamana na chombo kile akamimina maji faghasalahuma thalatha marrat akaosha mikono yake viganja vyake hivyo mara tatu faghasalahuma thalatha marrat thumma adkhala yaminahu fi lwudui kisha akaingiza mkono wake wa kulia wakiwa kuume katika wabudi katika chombo thumma tamadmada kisha akasukutua maji wastanshaqa na akayapandisha puani wastansara na akayatoa thumma ghasala wajhahu thalathan kisha akaosha uso wake mara tatu wayadaihi ila almirfaqain thalathan na mikono miwili pamoja na fundo vyake viwili mara tatu yadai ila lmirfaqaini na akaosha mikono yake pamoja na vifundo vyake viwili mara tatu thumma masaha bira'sihi kisha akapangusa kwenye kichwa chake thumma ghasala kilta rijlaihi thalathan kisha akaota akaosha yote miguu yake miwili thalathan mara tatu thumma qala kisha akasema رأيت النبي صلى الله عليه وسلم للمون متوم عليه الصلاة والسلام توضأ أكتواذا نحو وضوئي هذا مفان ووضوانه وقال لنقسم عثمان من توضأ نحو وضوئي هذا يوت يولم من يكتواذا مفان ووضوانه ثم صلى ركعتين كيش أكصاج ركامين لا يحدث فيهما نفسه أكاوى هاي حديثي نفسياتي هزنغمزي هاي زنغمزيش نفسياتي كتكي زورا كامبيلي غفر له ما تقدم من ذنبه غفر الله له ما تقدم من ذنبه أتم الله يالي اليو تنغولي غتك ما ذنبياتي حمران مولى عثمان حمران مولى عثمان huyu humrana huwa ibnu abban huyu ni ibnu abban huwa ibnu abban ibnu khalid ibnu khalid daraja lake ni thiqatun min attabiin daraja lake thiqatun min attabiin اعتقه عثمان بن عفان رضي الله عنه alimtoa utumwani na kumwacha huru Uthman bin Affan مات سنة خمس مات سنة خمس أو خمس وسبعون أمكوفا مواكا سبين تانو أمكوفا مواكا وسبين تانو رحمه الله تعالى نعم، عثمان بن عفان عثمان بن عفان رضي الله عنه صحابي جليل وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة لين mmoja katika watu kumi waliobashiriwa pepo na Uthman bin Affan luqiba bidhi an-nuraini Uthman bin Affan aliitwa dhunnuraini alioa mabinti wawili wa mtume sallallahu alaihi wasallam Ruqayya na Umm Kulthum na Uthman bin Affan lam yashhad Badra hakushuhudia vita vya Badri na hii ni kutokamana na yale aliyompata katika maradhi mke wake Ruqayya akaamrishwa akatakiwa abakie akimuuguza mkewe na vile vile Uthman bin Affan hakuhudhuria kwa maana kushuhudia mushahadata al ainiyya hakushuhudia mushahadata al-ainiya al hudaybiyah na pametokea ishkali kwa baadhi ya watu ya kumtuhumu Uthman na kusema huyu Uthmani hakushuhudia vita hivyo vya Badri bali Uthmani pia hakushuhudia bai'atu ridwan kwa hiyo wakawa wanachukua fursa hii ya kumtuhumu radhiallahu anhu kwamba huyu ni mtu ambaye ni jabani mtu ambaye ni jabani ni muoga huyu alikataa kuhudhuria vita vya Badri kabakia tu nyumbani huko eh watu wamefanyiwa tamfil watoke na vile vile katika bai'atu ridwan hakuhudhuria lakini jawabu ni kwamba kwanza kabisa katika vita vya Badri masahaba na mtume hawakutoka kwa lengo la kwenda kupigana hawakutoka kwa lengo la kwenda kupigana bali walitoka kwa lengo la kwenda kuukamata msafara na kuchukua tu mali na kuondoka zao hilo la kwanza la pili unasemana alikuwa anauguliwa na mkewe kwa hiyo akabakizwa nyumbani kwa lengo la kumhudumia mke wake kwa hiyo unapata ya kwamba yaliyoendelea kule mbele katika vita hayakuwa yametarajiwa mwanzo wala hayakuwa yamepangwa mwanzo bali mpango ulikuwa ni kwenda kuukamata msafara wa Abu Sufyan sio mapigano ya vita lakini walipofika kule fanqalaba al-amru jambo likabadilika yakawa ni mapigano hilo ni la kwanza jambo la pili Uthman ibn Affan hakuhudhuria bai'atu ridwan kwa sababu fakaifa yahdhu vipi ahudhurie na hali ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe alimtuma aende maka awape habari makufar ya kwamba mtume na masahaba takriban alfu na zaidi wanakuja hapa maka lakini hawana mapigano hawataki kupigana kusudio lao ni kuja kufanya umra sasa kama yeye katumwa maka kwenda kufanya kwenda kuwapa taarifa nani makafiri vipi afanye bai'a na mtume alayhi salam itakuwaje yani yeye katumwa na mtume yupo ya huku vipi atahudhuria huku na hali ya kuwa ametumwa hilo la kwanza jambo la pili vile vile kwamba Uthman bin Affan radiyallahu anhu hakuhudhuria kule lakini mtume sallallahu alaihi wasallam katika bai'a aliweka mkono wake wa kushoto na ishara ya kuwekwa mkono mtume kuweka mkono wake hii ni ishara ambayo ni bora zaidi kuliko hata kuwepo kwake mtume kuwepo kuwepo kwake nani Uthman bin Affan mtume akaweka mkono akasema huu mkono nauweka mimi ni Uthman bin Affan kwa hiyo kuweka mkono wake mtume sallallahu alaihi wasallam katika bai'a hii ni bora zaidi kuliko hata kuwepo kwake yeye nani Uthman bin Affan لعثمان بن عفان أحيا هذه الأمة ni sahaba mwenye haya zaidi katika umma huu radhiallahu anhu fakad istahya minhu malaiku rrahmani malaika wa allah subhanahu wataala wamemwonea aibu na uthman bn afani alitawalishwa baada ya kufa umar bn khatabi na kikao cha shura walikaa watu shura ndo wakamteua kwamba awe ndiyo khalifa watatu baada ya kufa umar bn khatabi na alitawala kuanzia mwaka wa ishirini na nne hijiria mpaka mwaka wa thelathini na tano anhu akauliwa katika mikono ya makhawarij walipomvamia nyumbani kwake na kumvamia na kumuua wa huwa yatlu kitab Allah na hali yakuwa anasoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala tarehe mwaka wa ishirini na nne ndo alianza utawala wake mpaka mwaka thelathini na tano ndiyo alimaliza utawala wake radhiallahu anhu kwa hiyo huyu umrana ni mtu aliyeachwa huru na nani na Uthman sasa anahadithia ya kwamba yeye alimuona Uthman daa biwadhuin akitaka chombo cha kuchukulia udhu faafragha ala yadayhi min ina'ihi فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما thalatha marrat فأفرغ ala yadayhi min إنائه akamimina juu ya viganja vyake vya miwili vya, vya, vya, vya mikono eh, maji faghasalahuma thalatha marrat akaiosha mikono yake viganja vyake mara tatu thumma adkhala yaminahu fi alwudu kisha akaingiza mkono wake wa kuume katika alwudu alwudu ni kile chombo ambacho utataharu bihi thumma tamadmada kisha madha thumma madha kisha akasukutua neno madha nasema ni idaratul ma'a fil fami ni kuyazungurusha maji ndani ya mdomo ndio tunasema sisi kufanyaje kusukutua kuyazungurusha maji ndani ya mdomo idaratul ma fil fami wastanshaqa wastanshaqa na akafanya istinshaq akapandisha maji puani na kitendo cha al-istinshaq wal yani kupandisha maji puani na kutoa istinsaq thumma ghasala wajhahu thalathan kisha akaosha uso wake mara tatu uso uso nini uso nasema ahlul ilmi alwajhu haddul wajh kipimo cha uso yani kikomo cha uso wanasema min manabiti sha'ri ra's ni kuanzia kwenye maoteo ya nywele za kichwani kwenye maoteo ya nywele za kichwani almu'tada ambazo imeshazoeleka kwamba nywele zinaotea hapa sehemu ya juu almu'tada min manabiti sha'ri ra'si almu'tad ila ma nazala ila ma nazala min al-lihyati fi zaqal mpaka pale ambapo zinapoishia ndevu katika kido, katika katika kidevu mpaka pale zinapoishia ndevu katika kidevu ila ma nazala min al-lihyati min al hiyo ndiyo wanasema na hii ni tulan kiurefu uso kiurefu waanzia kwenye maoteo ya nywele za kichwani yaliyokuwa yaliyozoeleka mpaka katika mwisho wa ndevu katika ki, kidevu kwa urefu huu ndio uso ama upana wanasema wa huwa al min watadil udhni ila watadil udhni arda min watadil udhni min watadi al udhni ila watadil udhni arda upana sasa manake ni kuanzia kwenye hii njewe ya sio kuanzia kwenye njeo ya sikio mpaka katika njeo nyingine ya sikio ndiyo upana wa, wa uso ndiyo upana wa uso kwa hiyo min watadil udhni ila watadil udhni arda kwa hiyo mtume anasema Uthman Uthman aka humrana anasema Uthman akaosha uso wake mara tatu wayadaihi ila almirfaqaini na akaosha mikono yake ila almirfaqaini neno ila hapo ina maana maa hapo ina maana maa famsahu biwujuhikum wa aydiyakum ila almarafiqi sawa famsahu biwujuhikum wa aydiyakum ila wa aydiyakum ila manake pamoja na mifakaini na vifundo viwili thumma qala thumma masaha bi ra'atihi kisha akapangusa birasi baun ikhtalafa alulama fi baihi tayib thumma ghasala kilta rijlaihi thalathan kisha akaosha miguu yake yote mara tatu kisha akasema thumma raaitu nabiya tawadda nahwa neno nahwa wudui hadha nahwa na neno mithla neno nahwu na mithlu mukhtalaf ni maneno ambayo tofautiana unaposema mithlu wa hadha dhahirun fi jamii alwujuh ukisema mithlu malaki yake inatakikana iwe dhahirun fi jamii alwujuh mfano lakini unaposema nahwa unaposema nahwu nahwu haina maana ya shamil fi dhahir almakan yani haionyeshi kama umekusai imeenea kila mahala la bali nahwu unasema fahiya majazun nahwu fahiya majazun nahwu ina maana ya mfanano wa majazi tu peke yake lakini yawezekana ikawa kuna sehemu hapa fanani na inawezekana kuna sehemu inafanana ndiyo nahwu lakini ukisema mithlu fahadha dhahiru fi jamii yani dhahiru yashmalu jami'an inakusanya jamii yote kwa hiyo aliposema raaitu an-nabiyya tawadda nahwa maana yake hii ni majazi nahwu hii ni majazi na ndio maana umeona ameiwekea fatha نحو وضوء هذا من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه لا يحدث فيهما نفسه غفر له غفر غفر له ما تقدم من ذنبه طيب فإذا زحدثه فإذا زحدثه kwanza kabisa tunaona ya kwamba mashuruu inaruhusiwa ya kwamba mtu anapokuwa na chombo kabla ya kudumbukiza mkono wake ndani ya chombo akitenge pembeni na aoshe mikono yake aoshe mikono yake faafragha ala yadaihi min inaihi faghasalahuma thalatha akaiosha mara tatu vile vile neno wastanshaqa neno wastanshaqa na kupandisha maji puani dhahaba jamu min العلماء wamekwenda wengi katika wanawachuoni ya kwamba ila ma kwamba kitendo cha kusukutua au kitendo cha kupandisha maji stinshako stinsa, kuyapandisha na kuyatoa, wamekwenda wengi katika wanawachuoni kwamba ni jambo mustahabu, ni jambo linalopendeza mustahabu, istinshaq wa wanasema ni jambo la nini mustahabu, wamekwenda hivyo na wachuoni wengi wa inda Ahmada na limamu Ahmadi yeye amekwenda ila alwujubi kwamba ni wajibu amekwenda kwa kauli ya kwamba ni wajibu wa inda Ahmad alwujub na kauli Imam Ahmadi yeye amekwenda kama jambo hili ni wajibu wa sahihi na kauli iliyokuwa sahihi innaha wajiba kwamba hili jambo la kupandisha maji puani na kuyatoa ni jambo la wajibu dalili ni hii hii aya Allah aliposema ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghasilu wujuhakum, osheni nyuso zenu. Na uso unaingia pua, unaingia pua eh? na uso pia unaingia pua. Kwa hiyo ile amri ya kuosha uso inaingia ndani yake alistinshaku wal istinsa na aliposema thumma masaha birasihi katika faida ya hadithi hii kwa tunapata ya kwamba jambo la istinshaq ni jambo la wajibu kupandisha maji puani na kuteremsha kwa hiyo kauli yenye nguvu ni kupandisha kama ni wajibu kupandisha maji ni wajibu na kasema mtume akasema Umar Uthman Uthman amefanya kupangusa kichwa thumma masaha bira'atihi kisha akapangusa kichwa chake kupangusa kichwa kama itakapokuja katika hadithi jinsi ya kupangusa kichwa kama wanavyosema baadhi ahlul ilmi ya kwamba la ba'sa liman masaha thalathan hakuna ubaya kwa yule ambaye atakayepangusa mara tatu la ba'sa hakuna ubaya kwa atakayepangusa mara tatu hakuna ubaya kwa sababu baun hapo kama ilivyokuja ndani ya aya ilivyoweza utata katika aya pia baa imebakia vile vile ni tata katika hilo thumma masaha bira'atihi je alipangusa baadhi kichwa chake au alipangusa kichwa chote eh thumma masaha bira'atihi kwa hiyo la ba'sa liman masaha thalathan ahyana lakini mara nyingine sio kila saa hivyo ah, wakati mwingine tayib pia katika hadithi hii tunajifunza ya kwamba Uthman bin Affan radhiyallahu anhu alimuona mtume alayhi salatu wasallam akichukua udhu na yeye akasema vile vile akafanya vile vile kama alivyomuona mtume kwa maana faida ya kwamba taalimu nnasi bilfiili aqwa kuwafundisha watu kwa vitendo ina nguvu zaidi kuliko kwa kauli kuwafundisha watu kwa, kwa vitendo ina nguvu zaidi kuliko kwa nini kwa kauli tayib vile vile katika hadithi hii mtume aliposema eh, maneno aliposema Uthman kwamba man tawadda nahwa wudhu'i hadha thumma salla rak'atayn la yuhaddithu fihima nafsa kisha akaswali rakaa mbili akawa haizungumzishi katika hizo rakaa mbili nafsi yake bila shaka ya kwamba haiwezekani mtu akaswali basi na kuwaza chochote haiwezekani mtu akaswali wewe ukaanza swala yako mwanzo mpaka mwisho haujizungu haufikirii chochote haiwezekani bali kinachokatazwa ni al-istirsal al-istirsal ni mtu atakapokuwa ameingia katika mawazo alafu akadumbukia moja kwa moja akaacha akaendelea akaanda kawaza akawaza hiyo nakataza lakini unapokuwa katika swala na ukaanza kufikiria mawazo mengine waambiwa yajitahidi ukiyakata jitahidi uyakate hivyo hivyo sababu sababu haitowezekana wewe ukakaa wewe eh, dakika nzima umetulizana pale hauwazi chochote haitowezekana kwa hiyo inachokatazwa ni asal istirsal manake kuacha ukaendelea ukaendelea ukawaza ukawaza hilo ndilo ambalo litakikani na katika maneno haya kwamba asihadithie asiizungumzishe katika hizo sala mbili nafsi yake asizungumzishe vipi mambo gani asizungumzishe wanasema ma kana fi shuuni dunia yale atakayokuwa katika mambo ya dunia asizungumzishe nafsi yake katika mambo ya kidunia tu hapo ndipo ambapo ujio utakaopatikana pia katika hadithi hii mafundisho mengine tunapata ya kwamba kusamehewa madhambi katika hadithi hii kumefungwa katika vitu viwili katika vitu viwili kwamba uchukue udhu kama alivyochukua udhu mtume sallallahu alaihi wasallam masharti yake yote ukafuatilia unatakikana mambo yake ya sunna yote ukachukua ya udhu ukauchukua udhu inapotakikana kama alivyofanya Uthman radhiallahu anhu kwa kumuona mtume jambo la pili akaswali rakataini ukaswali rak'ataini na ukuizungumzisha nafsi yako katika mambo ya dunia kuna chochote kwa haya mambo mawili ndiyo utasamehewa madhambi yako ndiyo utasamehewa aliyotangulia katika madhambi yako faida ya tatu katika hadithi hii faida ya tatu au faida faida nyingine katika hadithi hii ni kwamba aliposema mtume au aliposema kwamba mtume mwenye atasamehewa madhambi yake ما dhambi ahlulilmu nasema ghufranu huna binasaghair ni yale madhambi madogo madogo ndio utakaosamehewa ama alkabair fala budda bighufraniha min at-tauba ama madhambi makubwa makubwa yenyewe yanahitaji msamaha wake ulete toba msamaha wake inahitaji ulete toba ama alkabair fala budda lighufraniha min at-tauba in tajtanibu kabaira ما تنهون عنه نكفر عنكم أه. سيئاتكم طيب سيئاتكم manake maovu machafu pia katika faida hii nyingine kama alivyosema Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala lam yarid 'an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-fasl fi al-istinshaq wal-madmadah al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala anasema lam yarid haijapokelewa ani nabii sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa mtume alayhi salatu wasalam alfasla kutenganisha baina al-madmada wal-istinshaq kati ya kusukutua na kufanisha maji puani haijapokelewa riwaya hata hiyo moja kwa mtume sallallahu alaihi wasallama kwamba alitofautisha kati ya kusukutua na kufanisha maji puani riwaya zote zimekuja kuunganisha والله تبارك وتعالى أعلم طيب حديث نمبر تسعة آه، حديث الثامن حديث ملان طيب عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت شهدت عمرو بن أبي الحسن عمرو بن عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور بتور بتور فدعا بتور من ماء فتوضأ له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغفل يديه ثلاثا ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات غرفات ثم أدخل يده في التور فغفل وجهه ثلاث ثلاثا ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بما بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم رده ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من سفر متفق عليه الثور شبه الطفل شبه الطفل طفت أو طائنة فتحة إيه. الطفل طيب عن عمرو بن يحيى المازني وكليه رواية kutoka عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال نسيم بباياتي شهدت شهدت عمرو ابن أبي الحسن للمشهودية عمر ابن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أكي مريزة عبد الله ابن زيد عن وضوء ناقة أوز ومتومة صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد نوليز نا عمر عمر بن أبي الحسن عبد الله بن زيد فدعا بثور من ماء أكتاكا شومبو تنماني nileteeni chombo ambacho kina maji fadaa bitauli mimma akataka chombo aweletewe chombo ambacho kina maji fatawadda lahum wudua rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akatawaza kwa wao maanake akatawaza kwa kuwafundisha wao udhu wa mtume alaihi salatu wassalam faakfaa ala yadayhi min fa faakfaa unasema amala alikiinamisha kile chombo wasabba ala yadayhi na akamimina juu ya, ya mikono yake faakfaa ala yadayhi ay amala akainamisha eh, juu ya mikono yake miwili min, min taurin kutokamana na chombo faghasala yadayhi thalathan akaosha mikono yake mara tatu thumma adkhala yadahu ila taurin kisha kaingiza yadahu mkono wake katika chombo famadmada wastanshaqa wastanthara thalathan bithalati ghurfat gharfati akafanya madhmadha sukutua akapandisha maji puani akatoa thalatha na mara tatu bithalathi ghurfatin kwa mapafu matatu thumma adkhala yadahu fi tawri kisha akaingiza mkono wake katika chombo faghasala wajhahu thalathan akaosha uso wake mara tatu thumma adkhala yadahu fi tawri kisha akaingiza mkono wake katika chombo faghasalahuma marrataini, akaiosha mikono yake mara mbili, ila lmirfaqaini pamoja na vifundo viwili. Thumma adkhala yadaihi, kisha akaingiza mikono yake miwili, famasaha bihima ra'sa, akapangusa kwa mikono yake miwili kichwa chake. Faaqbala bihima, akaielekeza mikono yake miwili kwenye kichwa. Wa adbara, na akairudisha tena nyuma maratan wahida mara moja thumma ghasala rijlaihi kisha akaosha mikono miguu yake miwili ila alka'baini mpaka kwenye vifundo vyake viwili wa fi riwayatin katika riwaya nyingine bada muqaddami ra'sihi alianza kuosha mwanzo wa kichwa chake hatta dhahaba bihima mpaka akaenda nayo ile mikono yake ila qafahu mpaka kwenye kisogo kaipeleka kwenye kisogo chake ثم ردهما كيشا كيرجيه تنمي كنو ياكتنا حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه مبقى كرجيه كن يلي سهيم أمبايو أليو يانزا وفي رواية نتك رواية جينة أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألي في جيمتوم عليه الصلاة والسلام ومن أمتك أوذو فأخرجنا له ماء وكم تولي أسيس عليه الصلاة والسلام ماجي في تور من صفر katika chombo ambacho min sufrin kinachotokana na sufrin na sufrin ni nau'un min an ni chombo kinachotokana na shaba حديث يا عمرو بن يحيى المازني حديث يا عمرو بن يحيى المازني عمرو بن يحيى المازني عمرو بن يحيى المازني وهو ابن عمارة وهو ابن عمارة نمتوت وعمارة بباياكني عمارة ابن الحسن المازني ابن عمارة ابن الحسن المازني درجلات هون ثقة ثقة عاصر التابعين أمي إيشي كتك زامة زم التابعين ولم يرى أحد من الصحابة ولم يرى أحد من الصحابة لحجمون موجة كتك من الصحابة, مات سنة مات سنة خمس وثلاثين ومئة amekufa mwaka mia moja na thelathini hijiria huyu imran abu eh, amr ibn yahya almazini ibn imara ibn alhasani almazini amekufa mwaka mia moja na thelathini amekufa mwaka mia moja na thelathini asema shahadtu Amra ibn Abi al-Hasani, nimemshuhudia Amra ibn Abi al-Hasani. Saala Abdullah ibn Zaidi, akimuuliza Abdullah ibn Zaidi, akimuuliza Abdullah ibn Zaidi. عبد الله بن زيد هو صحابي جليل من صحابه يشارك في قتل مسيلمة الكذاب الشريك يقوم هو مسيلمة الكذاب huyu abdullahi ibn zaidi ni katika masahaba ambao walioshirikiana walioshiriki kenda katika kumuua musailama lkadhab na huyu aliuliwa kutila yaumu harra mwaka sitini na tatu aliuliwa katika yaumu harra mwaka sitini na tatu anasema ya kwamba abdullah ibn zaidi aliulizwa yeye alichokifanya abdullah ibn zaidi daa bitawrin min ma akaomba taurin bitaurin wa huwa al-ina'u saghir at-taur ni chombo kidogo tu akaomba nipeni leteeni chombo kidogo chenye maji fatawadda fatawadda lahum wadu'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam akawachukulia udhu ule ule udhu wa mtume alayhi salatu wasalam mpaka mwisho wa hadithi aliposema au faida ya hadithi hii hadithi hii ukiitizama hadithi hii utaiona kwamba hadithi hii inafanana na hadithi ya humran ibn maula uthman inafanana na hadithi ya humran akielezea alivyomuona um-, uthman bin affan lakini hadithi hii na hadithi iliyopita ina tofauti ina utofauti fulani miongoni mwa utofauti wake ni kwamba هذا الحديث حديث hii tunaisoma sasa hivi saraha hapa ameweka wazi kabisa ameweka wazi anna almadmadata walistinshaqa kana thalathan min thalathi ghurafat gharfat kwamba kitendo cha istinshaq walmadmada wa istinsar kilikuwa kwa matatu matatu kwa hiyo saraha ameweka wazi hapa lakini hadithi hiki hadithi ya huko ya nyuma haikuweka wazi kwamba madhumama mara ngapi istinshaka mara ngapi na istinsar mara ngapi lakini hapa saraha anna almadhmadata walistinshaq kana thalathan min thalathi ghurfat na hadithi hii pia vile vile aidan katika utofauti wa hadithi hii na hiyo iliyopita huku saraha an kaifiyati mashi rasi hapa pia ameweka wazi jinsi ya kupangusa kichwa kichwa kinapanguswaje waanzia mwanzo muqaddami ra'sik mwanzo kitu chako pale fa aqbala bihima akaielekeza mikono yake miwili yote mpaka huko mwisho wa adbara bihima wa adbara maratan wahida na akairudisha tena kuizungurusha mara moja tu hapa ameweka kaifia lakini huku ametaja tu kwamba thumma masaha bira'sihi kisha akapangusa kichwa chake huku nielezewa kaifia ya kupangusa kichwa vile vile huku tena katika hadithi hii imeonesha jawaz alwudu biinai qasti kwamba inafaa kuchukulia udhu kwa chombo cha shaba inafaa kuchukulia udhu kwa chombo cha shaba ndio maana akasema faakhrajna lahu ma'an min taurin min, min sufrin tukamtolea maji yaliyokuwa katika chombo cha sufrin sufrin ni chombo cha shaba min an-nuhas chombo cha shaba wallahu a'lam طيب hadithi namba 10 hadithi namba 9 asoma mwingine نعم حديث عائشة رضي الله عنها na hii hadithi mlango wake unasema babu bayani hukumu tayammun fil umuri mlango unakuja kubainisha hukumu ya utumiaji wa upande wa kulia utumiaji mkono wa kuume katika mambo hukumu ya tayammun fil umur hadithi Aisha radhiallahu anha qalat nasema Aisha kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa mjumbe wa Allah yujibuhu tayammunu akifurahishwa sana na utumiaji wa upande wa kulia utumiaji na utumiaji wa kulia yujibuhu tayammun utumiaji wa kulia fi tanaulihi katika uvaaji wake wa viatu alikuwa anapendeza sana mtume alayhi salam kuvaa kwa kutumia upande wake wa kulia watarajulihi na na kutana kwake nywele mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapendelea sana kuanza upande wa kulia wa tuhurihi na katika tahara yake wa fi sha'nihi kulli na katika mambo yake yote Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipendelea sana na kufurahi kwa kutumia upande wa kulia neno yujibuhu neno yujibuhu ina maana ya yasuruhu inamfurahisha ilikuwa ikimfurahisha Mtume sallallahu alaihi wasallam atayammun atayammun fi tanauli katika uvaaji wake katika uvaaji wake wa tarajulihi na utanaji wake na hiyo ni tasrihu sha'ri tasrihu sha'ri ra'si walihya bilmushti ni tasrihu sha'ri ra'sihi ولحيته بالمشط ni kuzitana nywele zake na nywele za kichwani kwake na za ndevu zake kwa kutumia kitana mtume sallam alikuwa anapendelea sana watuhurihi na tahara yake na tahara yake mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipendelea sana kutumia upande wa kulia Naam, wa tuhurihi wa fi sha'nihi kulli, na katika mambo yake yote Mtume alayhi salatu wasalam. Na kwenye tuhuri hapo yashmalu alwudu wal ghusl wa izalatu najasa, inakusanya kuchukua kuchukua udhu, kujiosha, kuondosha najisi, tohore. Yashmalu alwudua wal ghusla wa izalata najasa, na kuondosha najisi. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapendelea sana kutumia upande wake wa kulia wa fi sha'nihi kulli na katika mambo yake yote tumi alayhi salam yale mazuri alikuwa anapendelea kutumia upande wa kulia amma <clears throat> yasar amma kushoto palikuwa panatumika sana katika mambo mustakdhira mambo ambayo ni machafu si fulani mambo ni machafu alikuwa akitumia sana upande wake wa kushoto lakini haina maana kwa ujumla mambo yote machafu yanatumika katika upande wa kushoto la bali yale mambo tu ambayo sio mazuri zaidi alikuwa akiyatumia kwa upande wa kushoto angalia mfano kama hapo nasema jambo la kuvaa viatu alikuwa anavaa viatu au viatu viatu kwa upande wa kulia lakini kuvua anavua kwa mkono wa kushoto akivaa nguo anavaa kwa mkono wa kulia ta kuvua anavua kwa mkono wa kushoto na vile vile tarajulu wa tuhuru na mambo mengi katika mambo ambayo alikuwa akiyafanya anayafanya kinyume chake kwa mkono wa kushoto na vile vile jambo la tahara hata katika upande wa kujisafisha alikuwa kujisafisha kutumia mkono wa kushoto hasa hasa katika kuondoa haja kubwa na hapa katika hadithi hii inatuonyesha ni jambo la udhu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapendelea kutumia upande wake wa kulia katika viungo viungo ambavyo ni alyadaini wa rijlaini alyadaini wa rijlaini alikuwa anatumia kwa upande wa kulia sana katika mwili wake uchukulia udhu viungo ambavyo alikuwa anaviosha mara mbili kwa, kwa mkono wa kulia ni aliyadaini ni mikono yake miwili hii warijilaini na miguu yake miwili ndio alikuwa anaiosha kwa kuanzia mkono wake wa kulia ama alkafani ama viganja viwili tughassalu fi an wahid ama viganja viwili huwa vinaoshwa katika katika wakati mmoja viganja viwili vyote vinaoshwa kwa wakati mmoja ama mkono na miguu yake alikuwa anapenda kuanzia kwa mkono wa upande wa kulia wallahu ta'ala a'lam naam hadithi ya kumi mm. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غربا غربا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يصل قرته فليفعل ففي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء يقول عن نعيم بن المج... عن نعيم المجمس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كتوكم تومي فالله عليه الصلاة والسلام لحديثي كتكش هباري من فضيلة الوضوء وبورا فضل الوضوء وبورا ووضوء ثم صلى الله عليه وسلم أنه قال أبي سيما إن أمتي حقيقة يا أموانغو yud'auna yauma alqiyama wataitwa siku ya kiyama ghurran wakiwa ni wenye kung'aa ghurran ilahum lam'a wakiwa ni wenye kung'ara muhajjalina wakiwa ni weupe katika mikono yao nyuso zao na vinyayo na miguu yao muhajjalina wakiwa ni weupe min athari lwudhu kutokamana na athari ya udhu faman istataa minkum basi atakayeweza miongoni mwenu an yutila ghurratahu kurefusha ule mng'ao wake falyafal basi na tamko la لفظ muslim raaytu aba مسلم رأيت أبا هريرة نلمون أبا هريرة udhu faghasala فغسل وجهه أكوش wake wayadaihi na mikono yake hatta kada yablugha almankibaini mpaka akakaribia kufika katika mabega yake mawili ule udhu aliochukua kada ulikaribia yablugh kufikia kwenye almankibaini kwenye mabega yake thumma ghasala rijlaini kisha akaosha miguu yake miwili hatta rafa'a saqaini mpaka akanyanyua mihundi yake miwili thumma qala kisha akasema سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللي مسكيه الامسكية من السماء إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء ومن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله وتحجيله فليفعل بس نافاني وفي لفظ لمسلم لقد تمشي لإمام مسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول nimemsikia kipenzi changu anasema tablughul lhilyatu min almu'mini linafika pambo linafikia linafika pambo la mu'mini haithu yablughu wudu pale unapofikia udhu wake pale unapofikia udhu sahihi hadithi hii ni hadithi ambayo inazungumzia fadhila za udhu ubora wa udhu nuaimu almujmir nuaimu almujmir huyu huyu kuni yake ni abu abdillah كنياك أبو عبد الله نعيم بن عبد الله المجمر نين مولى عمر مولى عمر ولكن نين فيها أي جهور عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعيم أبو عبد الله أبو عبد الله نعيم بن عبد الله المجمر نوانا نعم، يا يقوان بأميت المجمر لأنه كان annahu kana mujmirun wa mubakhirun bimasjidi nabiyi sal llah sallam alikuwa anafanya ijmar wa mubakhir yani ni mtu alikuwa anayetia manukato na udi msikitini hii kwetu wataa hakuna utaratibu misikiti kutiwa udi siku aljumaa nanukia ndani ukifanya hivyo utakwambia yeye anaita majini huyu anaita majini sasa huyo alikuwa ni mujmir wa mubakhir لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ناهو يصحب أبا هريرة عشرين سنة أمسه بيانا أبو هريرة تقريبا مياك عشرين أمسه أبو هريرة تقريبا مياك عشرين نايا يمشكو علم كوا أبو هريرة وجابر نقو جابر نواصل شكا يلي متوقع كوا كتسا نمالك بن أنس ابن عجلان waliochukua ilmu والذي روى عنه مالك بن أنس وابن عجلان وابن عجلان yakachukua ilmu kwa masahaba wawili Abu Hurairah na Jabir na waliochukua ilmu kutoka kwake ni Malik ibn Anas na Ibn Ajlan طيب hadithi hii inasema inna ummati hakika ya umma wangu ay ummatul ijaba ummatu al-ijaba ni umma ambao uliojibu ulioitikia sio umma tu da'wa la umma tu al-ijaba kwa sababu umma wa mtume huko katika sehemu mbili kuna umma tu da'wa na umma tu al-ijaba umma tu da'wa ndio hawa makafiri majusi wapagani watu wa mila mila hawa makabila wasiokubali dini umma huo unaitwa tu al-ijaba kama umma tu da'wa wanatakiwa wafanyiwe da'wa waitwe amma umma umma tu tu umma tu al-ijaba ni wale ambao wameitikia da'wa ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa anasema umma wangu utaitwa na neno yudauna ay yunadauna lilhisabi fi ruusi alkhalaiq wataitwa kwa ajili ya kuhesabiwa wakiwa katika kundi la watu viumbe wengi yudauna ay yunadauna lilhisabi fi ruusi alkhalaiq wakiwa katika kundi la watu wengi kwa hiyo umma wangu wataitwa na wataitwa wakiwa na hali gani ghurran wakiwa na hali ya ghurran na ghurran ni maana lam'a ni ule weupe unaopatikana katika mnyama ni ule ambao unapatikana kwa mnyama muhajjalina muhajjalina wakiwa ni weupe eh? mng'ao ule ambao ni mweupe unaotokamana na athari ya udhu basi waambiwa wewe atakayeweza kurefusha mng'ao wake basi afanye مسألة يا إطالة مسألة هاي يا يكرفوشة الإطالة مسألة الإطالة ذهب الجمهور إلى استحبابها جمهور أهل العلم ومكوين لكم جمهور يكرفوشة فقد ذو جو زيديوكو نجام من المستحب ذهب الجمهور إلى استحبابها عملا بهذا الحديث وكيف نيكاز الحديثي فمجام لكرفوشة نجام مستحب وذهب مالك ورواية عن أحمد ومكوين إمام مالك na riwaya ni moja katika miongoni mwa riwaya za Imam Ahmad wa dhahaba Malik wa riwaya an Ahmad ila adam istihbabi kwamba sio mustahabu sio jambo mustahabu na kauli hii sasa kwamba sio mustahabu ikhtarahu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa Ibn al-Qayyim wal Imam Sa'di Kauli hiyo wameipa nguvu alimamu Ibnu Taimia na alimamu Ibnu Qayyim na alimamu Saadi kwamba sio mustahabu, sio jambo linao mustahabu, na wakaijibu hadithi hii sasa ya Abdullah ya, ya Abu hureira kwamba maneno aliyoyasema Abu Huraira kwamba faman istataa minkum an yutila ghurratahu falyafal, haya maneno akasema hadhihi mudrajatun min abi hurairata la kalami rasulillah sallallahu alaihi wasallam haya ni maneno aliyoyaweka abu huraira na wala sio maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam aya maneno kusema faman istataa atakayeweza miongoni mwenu kurefusha mng'ao wake kung'aa kwake basi afanye haya maneno sio ya nani sio maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam bali haya ni maneno ya abu hureira mwenyewe sio maneno ya mtume alaihi salatu wasallam na walam yadhkur ahadan ma dhakara mithla ma dhakarahu Abu hureira na hajawahi kutamka mfano alivyotamka Abu Huraira mtu yeyote, hajawahi kutamka mtu yeyote yale ambayo kayatamka Abu hureira Kwa hiyo sahihi ni kwamba laisa bimustahab mustahab, na hii ndio kauli ya Madina pia kwamba jambo hili adam istihbabiha, jambo hili sio mustahabu, na kauli hii pia wameenda nayo ahlul Madina, watu wa Madina. طيب na ndio maana unamuona Abu Huraira radhiallahu anhu kama hapo anavyosema unaona hivyo alivyosema wa fi lafdhi li muslim raaitu aba huraira yatawadda nuaim anasema nilimuona abu huraira yatawadda faghasala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablugha almankibaini thumma ghasala rijlaihi hatta rafa ila saqaini thumma qala sami'tu rasul allahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ummati kwa riwaya hii pia ipo riwaya katika matamshi mengine ni kwamba Abu Huraira radhiyallahu anhu lam yakun yudhhiru hadhihi alkayfiyya yeye mwenyewe Abu Huraira hii kaifia kuja kuchukua udhu hivi kwamba anaosha mpaka huku yeye mwenyewe alikuwa haidhihirishi bali anachukulia udhu yeye mwenyewe ndani peke yake bal kana yastatir bali alikuwa anajificha mwenyewe kwa hiyo kama lilikuwa ni jambo la mtume sallallahu alaihi wasallam kaifa yasuruha vipi yeye analificha kisha aliposema pia kwamba sami'tu khalili nilimsikia kipenzi changu maneno haya yasikutie taarud yasikutie mgongano haya maneno hayana mgongano hayana mgongano na kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema inni abra'u min Allahi an akuna minkum khalil ni mtume alayhi salam hadithi nyingine kwamba inni adra'u min Allah hakika yangu mimi ninajiweka mbali kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala inni abra'u min Allah hakika yangu mimi ninajiweka mbali kwa Allah an akuna minkum khalil niwe kwenu nyinyi ni kipenzi mimi najiweka mbali kabisa mimi kuwa kwenu nyinyi kipenzi najiweka mbali haya maneno na haya maneno ya Abu hapa ya kusema sami'tu khalili nilimsikia kipenzi changu hayana mgongano la taarudha fiha kivipi ana taarudh Abu Hurairah anasema nimemsikia kipenzi changu na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema najiweka mbali na Allah kuwa mimi miongoni mwenu ni katika vipenzi. Taarudhu haipo kivipi? Kwa maana ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amejiweka mbali bimaana an huwa ni kwamba yeye mwenyewe amfanye yeye mwenyewe ahadun minkum khalila kwamba yeye mtume mwenyewe amfanye amchague katika nyinyi masahaba katika masahaba amchague Khalil kwa hili yeye mtume nalo mbali hawezi akamchagua kwamba fulani awe ni Khalid yake yani yeye mtume ndio umchagua na ndio maana akasema wala ukuntu mutakhidan khalilan ish latakhadtu Abu Bakari khalila na lau ningeamua kumchagua mtu kuwa ni kipenzi basi ningemchagua Bakari Siddiq kuwa ni kipenzi changu kwa hiyo yeye mtume ndiye ambaye hachagui kipenzi lakini nyinyi kumchagulia yeye kumfanya kuwa ni kipenzi chenu la basi lakini nyinyi kumfanya kwamba ni kipenzi chenu eh fahadha la basa kama faala abu huraira kama alifanya abu huraira akasema nimemsikia kipenzi changu kwa maana abu, abu huraira ndio yeye kamfanya mtume kuwa ni kipenzi chake lakini mtume sallallahu alaihi wasallam yeye hajachagua yote katika masahaba kama kuna kipenzi chake na lau angalifanya hilo angalifanya kwa abu, kwa abubakari Siddiq radiallahu anhu tumalizie masala haya hadithi inasema tablughu lhilyatu min almumin haythu yablughu lwudhu na neno wudu, ngali neno wudu limetokamana neno wudu, limetokamana neno wadaa yani nao ule ule ule mwangaza kwa hiyo kwa maana ndani ya udhu kuna malipo ya mtu kuwa na nuru ndani ya udhu kuna malipo ya mtu kuwa na nuru تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء hadithi hii angalia haitokuwa ni tashmir ya kumwamsha mtu kwamba aende atafute mapambo sasa kwa maana arefushe mpaka juu kwa sababu umeambiwa eh, tablughu lhilyatu min almu'mini litafika pambo la nuru ya muumini pale ambapo itakapofika utakapofika udhu wake kwa hiyo hadithi hii ya maneno haya hayana maana ya kwamba ndio mtu arefushe la bali maneno haya yanabakia pale pale kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi faman zada ala hadha faqad asaa wa dhalama atakayezidisha hivi ambavyo mtume amechukua faqad asaa atakuwa amekosea amefanya vibaya wa dhalama na amedhulumu na neno hilyatun neno hilyatun lina maana ya zinatun fi saidi la fi ladudi wala alkatif neno alhilyatu hilyatun ni zinatun fi said ni pambo linalopatikana katika said asaid ndio hii hii ndio asaid hii ndio asaid zinatun fi sa'i la fil adudi wala alkatifi na sio pambo linapatikana katika adudi katika adudi maana hii walkatifi na bega neno hili peke yake lenyewe ni pambo linalokuwa katika asaidi hii sio kwenye aladudi wala katika mabega hapana kwa hiyo maana yake kwamba tablughu alhilya linafika pambo la nuru min almu'min ya mu'mini kwa maana pambo hilo linakuwa katika mikono yako na kung'ara eh haithu yablughu alwudu haithu yablughu alwudu pale inapofikia udhu kwa hiyo faida hadithi hii ya kwamba miongoni mwa fadhila za udhu ni kwamba kwa kule sisi kuchukua udhu siku ya kiyama umma huu utaitwa hali ya kuwa unang'ara sehemu zile za udhu ambazo zinazochukua kwa ukamilifu eh, sehemu zile yauma kiyama zitakuja hali ya kuwa zinanyirikika Pia faida ya hadithi hii ya kwamba ijtihad ya Abu Huraira, ijtihad ya Abu Huraira radhiallahu anhu, tunaona pia hapa ya Abu Huraira amefanya ijtihad, na hii riwaya kwake yeye inahesabika kama ni mudraja, ni tamshi ambalo ni mudraja, maneno ambayo kayaingiza kayapachika mwenyewe, kama famani sataa ay minkum an yutila ghurratahu falyafal. Nasalu llah bimanni wa karamihi yarzuqana ilman أن wa علما نافعا وأن يعيذنا من الرياء والسمعة اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين